Siempre que me voy me paro en pantillo, me quedo un ratito más. La doy par de round bien trampeado, no se quita y me pide más. Fanática mi bicho, me espera en la cama aunque no somos nada. Tú eres una bandida, yo soy tu bandido, en la calle nos llama. Siempre que me Tú eres mi bandida, yo soy tu bandido y la calle nos llama. Ey, la calle nos llama, baby, vístete bien perra. Ella es una bandida sabiendo que tengo guerra. Se monta sin meo y sabes que ni me mero. Me dice si te pasa algo, juro que me muero. Si me voy se queda en panty, no quiere quedarse sola. Ja, se enchima hasta me guarda la pistola. Me dice tú eres mío, desde antes de la fe. Corono la vuelta y la rescato bebiendo champagne. que en Es una diabla, ya me cuenta los cheques del cuadro. Esa baby se la ha ganado, ese burrito y conectado. Siempre vale la otra y le meto trampeado porque esa demonia está grande, sí. Hey, ella me en todas las poses, ya lo sabe y está fronteando, sí. Siempre le meto, pero no somos nada. Siempre que me voy, se queda en yo me quedo un ratito más. Ya el par de round bien trampeado, no se quita y me pide más. Donati, que es que mi bicho me espera en la cama aunque no somos nada. Tú eres una bandida y yo soy tu bandido y la calle nos llama. Ah, a mí, a con la Jordan Easter, que me cuida esta puta siempre me dice la sister. Y en un balcón de brickel, cuando fui una rubia que que en relaciones no encajo. No te dejo que el chofer lo tengo esperándome abajo. No me llames, yo te llamo. Se cojones y cuando llega nos comemos y nos matamos. Valentino, Diamond, Vivi, se encabrona y como quiera siempre echamos quickie. Dolce, Porsche, Lamborghini, en PR o en Miami con el Siempre Yo que me voy me paro en pantillo, me quedo un ratito más. La doy par de round bien trampeado, no se quita y me pide más. Fanática mi bicho, me espera en la cama aunque no somos nada. Tú una bandida y yo soy tu bandido y la calle nos llama. Siempre que El round bien trampeado, no se quita y me pide más. Fanática mi bicho, me en la cama que no somos nada. Tú eres mi bandida, yo soy tu bandida, hoy la calle no llama. Hey. esa Saavedra. Black N. El del moment. Bermuda. Una visión. Quintana. El santo baby y me hielo. Te pato la bebés ahora. Ahora mismo me mini king. LDM.